السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد ياكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala huu ni mwendelezo wa darasa la alqawaid lfikhiya kitabu cha mandhuma alqawaidi lfikhiya au risala fi alqawaid alfiqhiyya ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullahu ta'ala tulikuwa tumesimama katika darasa la mwisho kabla ya leo katika baiti ya 31 ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema wa mutlifu muudhihi laysa yadhmanu baada difai billati hiya ahsanu na mwenye kuharibu mwenye kuua kitu chenye kumuudhi hakidhamini hakilipi baada ya kuwa yeye amefanya difaa amefanya uzuizi kwa njia ambayo ni mzuri inayokubalika kisheria baada ya hii bait Sheikh rahimahullah amekuja kuingiza katikati ya masaili ya alqawaid alfikhiya masaili alusuliyya katika beti nne zinazofuata baada ya hii beti masala ambayo Sheikh ameyaleta ni masala ambayo inataalaki na usul alfikhi mambo ambayo yanahusiana na usul alfiqh hayahusiani na habari za alqawaid alfikhiya kwa sababu gani kwa sababu alqawaid alfikhiya tulisema kwamba maudhi yake kubwa ni matendo ya binadamu maudhui kubwa ya alkauli fiqhiyya ni kuangalia matendo ya binadamu na tunaposema usul fiqh maudhui yake ni uh, alfadh adilla yale matamshi ya dalili katika Qur'ani na Sunna au katika matamshi ambayo baadhi ya watu huwa wanatamka kwa hiyo hizi beti nne Sheikh rahimahullah ameleta mambo yanayohusiana na alfaz alfaz ni mfano ambayo imetolewa mingi na inahusiana na habari za dalili kutoka katika Qur'an au katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم طيب شيخ رحمه الله تعala kaleta katika hii bait na bait tatu baada ya hii bait kuhusiana habari za alfadhul umum au siyaqul umumi إذا ماذا فعل ضمن المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربع ضمن المصنف رحمه الله هذه الأبيات الأربع ضمن المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة خمسا من صيغ العموم ضمن المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة خمسا من صيغ العموم amekusanya مصنف رحمه الله يكون قصدي الناظم Sheikh Abdurrahman bin Nasir Usad kakusanya kakusanya katika hizi beti nne tano katika siyag al katika hizi beti nne Sheikh rahimahullah ameleta siyag al-umum tano tunaposema al-umum tunakusudia kitu gani العموم هو اللفظ المستغرق اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر تنقسم الأمور تنقصديا نلفظ المستغرق lafzi yenye kukusanya ni lafdhi yenye kukusanya lijamii ma yasluhu lahu kwa vile vyote ambavyo vinafaa kuingia katika hiyo lafdhi lafzi ambayo inakusanya vile vyote ambavyo vinafaa kuingia katika hiyo lafdhi dufa'atan wahida kwa mpigo mmoja dufa'atan wahida kwa mpigo mmoja bila hasrin bila ya hasr yani bila kutaja idadi maalum hapo aliposema al hapo inaondoka al-maana maana haingii katika masuala ya umum katika istilahi ya al-usuliyin ijapokuwa baadhi ya al-usuliyina wanaona kwamba maana inaweza ikawa inaingia katika al-umum lakini wenyewe wanakusudia kwamba العموم من عوا من عوارض من عوارض الالفاظ umum ni kitu ambacho kinahusiana na alfaz hakihusiana habari za maana almustaghriq hiyo lafzi inakusanya lijamii ma yasluhu lahu kwa vile vitu vyote ambavyo vinafaa kuingia katika hiyo lafzi dufa'atan wahid mara moja dufaatan wahida mara moja hapo aliposema dufaatan wahida inatoka eh, almutlaq almutlaq pia ni katika umumu lakini umumu ya almutlaq haiwi dufaatan wahida yani tunaosema al-lafdh al-mutlaq inakuwa inakusanya vitu vingi lakini ukusanyaji wake wa vitu vingi hauwi kwa mpigo mmoja yani kama amri inakuja katika hali ya itlaq mtu hatakikani kufanya kila ambacho kinachoingia katika hiyo amri bali anapofanya moja katika hiyo lake inakuwa ametekeleza amri ambayo yameamrishwa lakini tunavyosema al-umum tunakusudia ni lafudhi ambayo inakusanya kila kitu ambacho kinastahili kuingia katika hiyo lafudhi kwa mpigo mmoja bila hasre bila ya hasre yani bila kutaja idadi fulani ukishataja idadi fulani hiyo lafudhi haiwi katika masala ya alumu mfano ukisema milioni kumi milioni kumi hii haiwezi kaingia katika alumum kwa sababu tayari ina hasre ina hasre kwa hiyo tunachokusudia hapa ni ile lafdhi ambayo inakusanya vitu vyote ambavyo vinafaa kuingia katika hiyo lafdhi kwa mpigo mmoja bila ya hasr طيب نعود الى kalami an-nadhim tunarudi katika maneno ya an-nadhim anasema wa al tufidu al-kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa al na al wa al na al al ile ile ambayo uh, imma tunasema al ashamsia au al alqamaria ndio ambayo tunaikusudia lakini hii al ya hapa si atuangalie katika kawaidu za uandishi wala tuangalie katika kawaidi za usomaji wala tuangalie katika kawaidi za kinahau ambazo wao wenyewe wanasema al alif wa lam litaarif la sisi tunaangalia vitu vingine kabisa ali ambayo sisi tunaiangalia hapo wenyewe wanaita al al-istighraqiyya al hii ambayo tunazungumzia hapa ni al al-istighraqiyya al yenye kukusanya al yenye kukusanya الناظم anasema wa al tufidu al-kulla fil umum na al bimaana al al-istighraqia inafidisha kila kitu ambacho kinaingia katika hiyo lafzi yenye al tufidu kulla inafidisha kila kitu ambacho kinaingia katika hiyo al kila umum katika al umum yani kila kitu ambacho kinaingia katika hiyo lafzi katika ujumla wake hakivuliwi kitu hata kimoja hii alna kwa wapi akasema fil jam'i katika jam'i wingi fil jam'i katika wingi yani al inaweza kaingia katika neno la wingi ikawa inafidisha al istighrafi wal ifrad na umoja wal ifrad na umoja yani lafzi ambayo inafidisha kitu kimoja lakini ikaingia hiyo al al ikawa inajulisha kuingia kila kitu ambacho kinakuwa na wasfu katika hicho kitu kimoja itakuja katika mifano mwenye akasema kala alimi kama vile tunavyosema ala alimi kala alimi kama vile tunavyosema ala alimi hapa aliposema ala alim idha kana yaqsud minan nasi fa sahihun idha kana yaqsud minan nasi fasahihun ikiwa nakusudia kwamba alalimu katika watu ni sahihi idha kana yaqsud min an-nas fasahihun ikiwa nakusudia alalim katika watu ni sahihi ni sahihi wa idha qasada Allah laysa bisahih wa idha qasada Allah laisa bisahihi ikiwa nakusudia alalim yani mjuzi katika watu ni sahihi kwa sababu ukisema alalim inakusanya kila mtu ambaye ana wasfu wa ujuzi kwa hiyo ikiwa nakusudia minan nas hii lafzi itakuwa ni sahihi kwa sababu inakusanya kila mtu ambaye anasifika na nini na ujuzi lakini kama nakusudia Allah subhanahu wa ta'ala si sahihi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja bali katika sifa zake hashirikiana yeyote yule tayib kwa hiyo anasema al-tufidu al-kullah kwa hiyo katika hii bait ametaja sifa moja katika sifa za umum ذكر في هذا البيت صيغة من صيغ العموم ذكر في هذا البيت صيغة من صيغ العموم صيغة من صيغ العموم كذلك katika hii bait صيغة moja katika صيغة za العموم umum kataja katika صيغة moja katika صيغة za العموم وهي الاستغراقية وهي ال الاستغراقية وهي ال الاستغراقية المفيدة للعموم ال الاستغراقية المفيدة للعموم al-istigraqia al-mufidatu lilumum hapa ametaja sura moja miongoni mwa sifa za umum nayo ni al al-istigraqia ambayo inakuwa inakusanya kila ambacho kinastahili kuingia katika hiyo lafzi yenye al yenye kufidisha al-umum yenye kufidisha al-umum wa alamatuha wa alamatuha وعلامتها صلاح دخول كل محلها صلاح دخول كل محلها صلاح دخول كل محلها علامه هي الاستغراقيه ni kufaa kuingia kullu sehemu yake ni kufaa kuingia kul sehemu yake yani ukiondoa hiyo al kujuzu kuingia kul kujuzu kuingia kul yani mfano utakuja na usema wal asri innal insana la fi khusr innal insana al insan huna al al istighraqiyya al ambayo iko katika al insan ni al istighraqiyya ikiwa na maana kwamba lafzi ya al-insan inakusanya kila mtu ambaye anasifika yeye kuwa ni al-insan kwa hiyo unaweza kuondoa ile al ikakaa sehemu yake kullu ukasema uh, kullu insanin la fi khusr kwa hiyo ikiwa lapo ukiondoa alif na lam inafaa kuingia kullu sehemu yake utajua kwamba hiyo lafdhi ni uh, min alfadh na utakuwa unafahamu kwamba ale ambayo katika hiyo lafdhi ni al al-istigraqiyya wa salahu al-istithna wa salah al-istithna wa salahu al-istithna na vile vile kufaa kuvua wa salahu al-istithna na kufaa kuvua kuvua baadhi ya vitu katika uh, hiyo lafu yenye al طيب مثال ذلك مثال ذلك mfano wa hilo ambalo tumelieleza qauluhu ta'ala innal insana lafi khusr innal insana la fi khusri hakika kila binadamu yuko hasarani kila binadamu yuko hasarani kwa hiyo uh, inakuwa inajuzu kuondoa al kisha ukasema inna kulla insanin la fi khusr hakika kila binadamu yuko katika hasara kwa ni kuonyesha kwamba al ambayo katika al insan ni al al istighraqiyah kadhalika inafaa al-istithna kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala baada hii aya akasema illa alladhina amanu isipokuwa wale walioamini akaleta al-istithna kwa ikiwa lafzi ya namna hii uh, inafaa kuleta al-istithna basi inakuwa ni alama katika alama za kujulisha kwamba hiyo lafzi ni katika lafzi za al-umum fi nawm kuna aina ya ugumu lakini ndio elimu ndio elimu elimu si uh, mtu kuwa mwingi kuongea elimu ni mtu kuwa na fahamu na vitu namna hii kwa sababu kama kuongea tu hata mtu asiyopitia haya anaweza kaingia zake kwenye msahafu wa Kiswahili akakope aya akakope na tafsiri yake akaingia katika hadithi ikimchanganya tafsiri akamuuliza mtu khalas akapanda mimbar au akaandaa mhadhara mmoja mkubwa ni kila mtu akaona kwamba mtu huyu bwana ni katika watu yakaona na elimu hii si elimu kuongea si elimu elimu ni kuwa na fahamu na vitu na na hii tayib muallif anasema wa al tufidu likulla fil umumi fil alumum thumma qala fil jam'i katika al jam'i mithalu al jam'i mithalu al mfano wa al-jam' yani mfano wa ale ambayo imeingia katika al-jam' قوله تعالى لقول yake Allah subhanahu wa ta'ala والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات نا واومني وكيومي فايو katika المؤمنون almu'minun kuna hiyo al المؤمنون walmu'minun kwa hiyo hiyo al kwa hiyo namkusanye kila muumini wa kiume namkusanya kila muumini wa kiume walmu'minatu na waumini wa kike al katika mu'minat ni al al istighraqiya inakusanya kila muumini wa kike sababuhum awliya'u ba'd baadhi yao ni mipenzi wa wengine kwa hiyo tumeona al ilivyoingia katika jambo kwa sababu ukisema mu'minun ni jambo kwa hiyo kaingia al al istidrakia ikawa al-mu'minun ikawa naingia kila aina ya mu'min kadhalika wal mu'minat mu'minat ni jambo ikaingia al ikawa al mu'minat na hiyo al yenyewe ikawa al istidrakia kwa hiyo kusanya kila aina ya muumini wa kike tayeb قال والافراد na mufrad yana lafdhi ya mufrad lafdhi ya umoja yani isiyokuwa jamu مثال ذلك mfano wa almufrad mfano wa umoja mfano wa almufrad mfano wa umoja قوله تعالى ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق mwizi wa kiume sariq mwizi wa kiume sariqun ni mwizi mmoja ikaingia al al-istighraqiyya ikawa as-sariqu mwizi wa kiume na tukasema katika alama zake ukiondoa al kujuzu kuingia kullu kwa ikawa kullu sariqin kila mwizi wa kiume wasariqatu na mwizi wa kike yani na kila mwizi wa kike kwa hiyo sari ni lafdhu mufrad ni lafdhi ya umoja lakini ikaingia al ambayo ni al-istiqratia ikawa ina fidisha kuingia kila aina ya mwizi kuna usema asariqu wasariqa kila mwizi wa kiume na kila mwizi wa kike kila mwizi wa kiume na kila mwizi wa kike akatu mkono kila mwizi wa kiume akatu mkono na kila mwizi wa kike akatu mkono na inajuzu kuingia sifna kwa sababu kuna viwango maalumu mtu akiiba ndo anakatwa mkono sio kwamba mtu akiiba tu anakuwa ni mwenye kukatwa mkono la kuna viwango maalum kwa mtu anapokuwa anaiba kitu kidogo ambacho hakijafikia kile kiwango huyo hakatwi mkono kwa hiyo anakuwa anavuliwa katika sariqu wasariqa tayib الناظم yeye kataja vitu viwili tu ambavyo vinaingia alif uh, na lam ambayo ni al-istigrakia ikafilisha al-umum lakini kuna sura nyingine uh, وهي اسماء الاجناس وهي اسماء الاجناس asmaul ajnas majina ya al ajnas tunaosema kwa hali ya umoja tunasema ismu aljinsi ismu aljinsi wa ismu aljinsi wa ismu aljinsi huwa ma laysa lahu wahiduhu min lafdhihi wa ismu aljins wa ismu aljinsi huwa ma laysa lahu wahiduhu min lafdhihi huwa ma laysa lahu wahiduhu min jinsihi ismu jins yani ukuta sehemu imeandikwa ismu jinsi wanakusudia ma laysa lahu wahiduhu min lafdhihi ni kile kitu kisichokuwa na kimoja chake katika lafdhi yake yani yenyewe lafdhi ile ikija inakuja hali ya kuwa inakusanya vitu vingi haina kimoja chake katika hiyo lafdhi mithlu at-turabi mithlu at-turabi wal hayawani mithlu turabi wal hayawan mfano unavyosema at-turab udongo neno turab halina kimoja chake yani kaa ukakusudia kwamba yani sio tuseme yani udongo yani sijui yani ah, udongo mmoja sio tutaki sio tuseme udongo mmoja yani kama inawezekana kwa hiyo yani hii ndio ismu jinsi yani hakuna lafzi ya kimoja chake au tunavyosema alhayawan alhayawan mnyama sasa basi unaposema turabu unaposema hayawan hili ni katika asma al-ajnas kwa inapokuwa inaingia alif na lam kwenye turabu ukasema at kwenye hayawan ukasema al hiyo al ikiwa ni al ambayo inakuwa inafidisha al umum khalas wakati hiyo al itakuwa ni al al wa haka kwa hiyo hakuna mashaka kwamba kuna alfazo ambazo zinakuwa zinajulisha juu ya umumu japokuwa wako baadhi ya watu wanakataa kwamba hakuna alfadha ambazo zinakuwa zinajulisha juu ya al-umum lakini usahihi kwamba alfadha kama zinakuwa zinajulisha juu ya umum biijma'i sahaba kwa makubaliano ya masahaba wote kama vile ambavyo Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu alipokuwa amesema baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana habari za nani au khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam answari wao walijipanga kivyao na khalifa wao kadhalika muhajirun lakini akaja Abubakar radhiallahu ta'ala anhu akasema ala immatu min Quraysh viongozi ni katika makuraish imam khalifa ni katika Quraysh qul al aimma al aimma al ikaingia katika aimma ikawa imejulisha al umum ikawa na maana kwamba viongozi wote ni katika Quraysh hapo hapo wote wakasalimu amri خلاص ikajulisha kwamba kumbe uh, kuna alfadhi ambazo zinazojulisha juu ya al-umum na قال الناظم رحمه الله تعالى والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي طيب ثم قال الناظم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي na nakra nakra fi siyaqi an-nafi katika siyaqi ya nafi ya nakra inapokuja katika ujio wa nakra imekuja katika hiyo nakra imekuja katika uh, ujio kwenye sentensi ya nafi kukataa nake imekuja katika sentence ya kukataa ikisha kuja nakira katika siyaki ya kukataa hiyo nakira inakuwa inajulisha anaumuma na ndio maana akasema tu'til umuma hiyo nakira inapokuja katika siyaki ya nafi inakuwa inatoa al yanakuwa inafidisha al au siyaki nahi au katika siyaki ya nahi yani katika siyaki ya mkatazo au uh, siyaki nahi katika siyaki ya makatazo katika siyaki ya makatazo siyaki وكذلك في سياق fi siyaki al سياق الاستفهام fi siyaki سياق الاستفهام vile vile katika siyaki ya istifham si yake ya kuuliza katika si yake ya kuuliza wa kadhalika fi siyaqi sharti wa kadhalika fi siyaqi ash na vile vile katika siyaqi ya sharti yani inapokuja nakira katika siyaqi ya e, nafi ya kukataa inakuwa inafidisha al-umum kadhalika nakira inapokuja katika siyaqi ya kukataza inakuwa inafidisha uh, umum kadhalika inapokuja katika siyaqi ya al-istifham siyaki ya kuuliza inafidisha al-umum na inapokuja katika siyaki ya uh, ash-shart inakuwa inafidisha al-umum طيب ذكر الناظم في هذا البيت الصيغه الثانيه من صيغ العموم ذكر الناظم في هذا البيت الصيغه الثانيه من صيغ العموم ذكر الناظم في هذا البيت الصيغه الثانيه من صيغ العموم kataja nazm katika hii bait swega ya pili miongoni mwa swega tano ambazo mwenyewe amezitaja katika hizi beti nne katika swega za al-umum وهي النكره وهي النكره hiyo sura yenyewe ni النكره ما هي النكره ni nini nakra na usema nakra ni kitu gani nakra ma dalla ala sha'i'in fi jinsihi ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع fi jinsihi tunaposema nakira tunakusudia ni ile lafzi ambayo inajulisha kuenea katika jinsi yake ile lafzi ambayo uh, inajulisha juu ya kuenea katika jinsi yake karajule eh, kama tulile unavyosema rajul kusema rajulun rajulun hii ni nakira rajulun hii ni nakira yani inakuwa inakusanya hii lafdh kila yule ambaye ana wasfu wa kuitwa rajul anakuwa anaingia katika uh, lakini yenyewe kama yenyewe hii nakira inapokuwa yenyewe haijulishi alomo isipokuwa ikitajulisha alumum katika hizo hali nne tulizozitaja ikiwa katika siyaka ya nafi kadhalika inapokuwa katika siyaki ya nahi na inapokuwa katika siyaki ya alistifham na inapokuwa katika sharti katika siyaki ya ashart hii kila inapokuwa katika siyaki ya alithbat haifidishi alumum bali nafidisha alitlaq yani anakra idha كانت fi siyaq alithbat tufidu alitlaq النكره اذا كانت في سياق الاثبات تفيد الاطلاق تفيد الاطلاق تفيد الاطلاق nakira inapokuwa katika siyaki ya ithbat na kuwa inafidisha uh, itlaq mfano neno talibun hii ni nakira ambayo inakuwa inakusanya kila aina uh, ya mwanafunzi katika jinsi ya mwanafunzi lakini mtu unapokuwa unasema akrim taliban mkirimu mwanafunzi mtu anapokuwa anamkirimu mwanafunzi mmoja kalasi inakuwa ametekeleza hiyo amri ambayo amepewa akrim taliban kwa sababu akrim taliban ni katika siyaki ya ithbati fatahriru raqabatin mu'mina fatahriru raqabatin mu'mina raqabatin hili nakira imekuja katika siyaki ya al-ithbat kwa hiyo hii ni amri ambayo mtu anakuwa anaamrishwa kuacha mtumwa mmoja ambaye ni muumini kwa sababu rakaba iko katika siaki ya ithbat kwa hiyo inafidisha itlaq na ndio maana mtu anakuwa anaonekana yeye ametekeleza kafara pale anapokuwa anaacha mtumwa huyo mmoja kwa hata kama ingekuwa na watumwa hamsini lakini imekuja fatahriru raqabatin mu'mina kumwacha mtumwa muumini huru ndio maana amwacha mmoja kwa nini kwa sababu nakira imekuja katika siyaki ya al-ithbat tayy ngoja tuangalie mfano tumesema an-nakra tufid al-umur idha kanat fi siyaqi annafi alaysa kadhalika nakila nafidisha umumi inapokuwa katika siyaki ya uh, annafi yani katika siyaki ya kukataa inapokuwa katika siyaki ya kukataa inakuwa inafidisha ala umum mithalu dhalika ma min ilahin illa Allah mithalu dhalika qawluhu ta'ala ma min ilahin illa Allah ma min ilahin illa Allah hakuna mwabudiwa isipokuwa Allah ma min ilahin illa Allah hakuna mwabudiwa isipokuwa Allah imekuja ma man nafi ma yenye kukataa ma nafi ma yenye kukataa kisha ikaja ilahin ikaja katika siaki ya nafi hakuna mwabudiwa hakuna mwabudiwa lakini kaja istithna illa Allah isipokuwa Allah kwa hiyo ni kuonyesha ma min ilah ukisema al-ilah ni mwabudiwa mmoja lakini imekuja katika uh, sura ya nakira ilahi hakuna mwabudiwa yani hakuna yeyote yule ambaye anaabudiwa hakuna yeyote yule ambaye anafaa kuabudiwa hakuna yeyote ambaye anastahili kuabudiwa illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ومثالها في سياق النهي ومثالها في سياق النهي na mfano wake yani mfano wa nakira katika siyaki ya النهي ومثالها في سياق النهي نا mfano wake يا نهي قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فانو wa nakira kuwa ya nahi yani siyaki ya makatazo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa anna almasajida lillah na hakika msikiti ni Allah subhanahu wa ta'ala fala tad'u usiombe fala tad'u usiombe fala tad'u usiombe ma'allahi pamoja na Allah ahadan yeyote ahadan nakira fi siyaqi في سياق النهي تفيد العموم تزغمزاجي وتزغمزا تقطكي وكي وكيلت هي ايه هاي مالين هو ونيلتا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ونسمع النكر في سياقه النهي تفيد العموم وهكذا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم نقول yake صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم نقول yake mtume صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا لا تصاحب الا مؤمنا لا تصاحب الا مؤمنا usisuhubiani isipokuwa na muumini fa tusahib illa usisuhubiani na yeyote isipokuwa muumini usuhubiani yeyote isipokuwa muumini kisha kuna uh, siaki mbili ambazo sisi tumeziongeza النكره في سياق الاستفهام كذلك النكره في سياق الشرط ومثالها في سياق الاستفهام ومثالها في سياق الاستفهام na mfano wake katika siyaki ya al-istifham mfano ana mfano wake yani mfano wa nakira fi siyaq al-istifham katika siyaki ya kutaka kujua katika siyaki ya kuuliza قوله تعالى ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala a ilahun ma'a Allah a ilahun ma'a Allah a ilahun ma'a Allah je muabudiwa pamoja na Allah je muabudiwa pamoja na Allah yani je muabudiwa yeyote yule anafaa kuabudiwa pamoja na Allah وقوله تعالى ان الله سبحانه وتعالى هل يراكم من احد هل يراكم من احد هل يراكم من احد جي انا كونني يوتي هل يراكم من احد جي انا كونني يوتي kwa نكرة أحد من أحد أحد نكرة nakira imekuja katika siyaki ya istifham ya kuuliza takfir al-umum ikajulisha na kufidisha al-umum ومثالها في سياق الشرط na mfano wake katika siyaki ya sharti ومثالها في سياق الشرط na mfano wake katika siyaki ya sharti mfano wa nakra katika siyaki ya sharti قوله تعالى ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kauluhu ta'ala kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka wa in ahadun min minal mushrikin istajaraka in ahadun من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نا ikiwa yeyote katika washirikina ametaka kulindwa na wewe ikiwa yeyote katika washirikina ametaka kulindwa na wewe kuokolewa na wewe anataka msaada kwako faajiro mlinde muokoe hatta yasmaa kalam Allah mpaka asikie maneno ya Allah hatta yasmaa kalam Allah mpaka asikie maneno ya Allah kwa hiyo hapo wa in ahadun ahadun ni nakira in ni katika herufi za sharti kwa hiyo hapo hiyo nakira imekuja katika siaki ya sharti wa in ahadun na ikiwa yeyote minal mushrikina katika washirikina yeyote yule katika washirikina yeyote yeyote katika washirikina sajara ametaka kuokolewa na wewe ametaka msaada wako faajiro muokoe msaidie mlinde hata yasma kalam Allah mpaka sikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hapa wa in ahadun minal mushrikin imekusanya kila mmoja katika washirikina kwa nini kwa sababu nakira imekuja katika siyaka ya sharti